Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ja, um, leto sem že bil v Međugorju in sem se odločil, da bom prišel tudi stično, um, ker je dan, mislim, dan mladih, tudi Slovenije in mi je prav veselje, da sem tu. Tukaj je ja, zanimivo, no, tukaj se, sem se bavil pri sprijatelji, ki že dolgo časa nisem videl in ko mi je zanimivo. Ja. Zato, ker je tukaj zmeri super in ker je veliko ljudi. In, ja. Fantastično vzdušje. Um, srečaš, kakšne ljudi, ki jih čez leto sploh ne srečaš. In, um, ja, zabavno družabno srečanje. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.